Gooi my menige gaan dit sien my het vreemde oor. As menige is wat vanaf hier in die bed nie oor nacht, hulle gaan al die dronk sien. Die mense het ons vertel gegeen, al moet ingeskryf word, en elkeen in sy Augustus met sy wêreldheerskappy keiser van die Romeinse ryk wil weet wie die kinders van Israel is oor wie hy scepter swaai en met sy voet vertrap my vader hoor die skare dit groei steeds aan daar by Oosterpoort en saam met die stofseep toe die vers is aan die straat is vol van die bederwe Juffie, kinders, hier is geen plek meer in die herwe. Die herwe is helemaal vol. So vlug. So druk om die herwe dan te ontstaan. Is nie bij my al die gasse nie? <laughs> Dis geen feest vir Davids nageslag, wat vergaan om al God te leen, maar gewees van die man in die leven. Hoe word met die stad van Davids vir baie aangedaan. Want wanneer gaan ons weer skop nuwe wette van gawe om ons eie kleinmoedige hoe God van die staat vir ons gelei soos herders ons skape in groene tyd.